François Tibo hartzaina da argiez eskualdean unekzion ezin dela lan egin azkuntza bateraman, jakinez bortxaz hartzak ardi batzuek ollartuko zaizkiela, bere ofizioaren geroa zahenguratua da, bada hogoi urte elkarbizitzaren eramaiterat entxeatzen direla, eta hartzen populakuntzaren haunditziaren parean, ezinean gelditzen dira naiz eta zaintza azkartu. Embaucher des bergers, construire des, des cabanes pour les loger, euh, mettre en place des chiens de protection, des parcs de nuit, Euh, de la garde groupée, changer les habitudes des brebis sur les montagnes, etc. Et on a, malgré tout ça, de plus en plus de prédation. Ça ne fait qu'augmenter. Publikoan gehiagoren jakiterat etorri zirener mikroa luzatu diegu, batek etzuen ulertzen zergatik jaz bihartz biharnoan alasatu zituzten. Alors qu'il était déjà plus, pourquoi euh, avoir euh, voulu faire ça euh, Peut-être la, la, politique, la com, j'ai du mal à comprendre. ça condamne un mode d'agriculture rurale traditionnelle qui est vachement plus vertueux, qui me semble nécessaire de protéger. Dokumental bat ere pasatu da mintzaldia baino lehen, unek agerian utzi dituela hartzeinen nekeziak errandauku publikoan zen beste pertsona Batek. Ils, parlent vraiment de leur ressenti en tant que personnes qui sont sur le terrain, qui vivent avec leurs animaux, avec leurs bêtes, et, et puis euh, aussi l'intérêt qu'ils ont aussi sur, euh, sur l'espace, euh, leur espace de travail en fait. Elkarbizitza komplikatua baino gehiago ez posible beraz François Tibo hartzainaren iduriko eta Euskal Herrian eta biarnoari doakienez gauza bera ikusten du nous, après, euh, on peut euh, imaginer que dans un pays euh, comme ici, où il y a quand même énormément de brebis, énormément de monde qui vit de ça, des brebis laitières en plus, qui sont vachement sensibles, si on introduit des grands prédateurs, ça n'a pas plus de chances de fonctionner que chez nous. Quoi. natura François